Sê, jy het die boek verbrand omdat daarin gestaan het dat die koning van Babel hier die land gaan verwoes. Geen mens of dier zou so oorleef nie. Die Heere sê oor Jojakim, die koning van Jeda, die volgende, hij zal niet opvolgers uit zijn familie om die koningskap van David te laten aangaan nie. Sy lijk sal buiten weggegooi word. Hij zal niet begraven worden. nie. Hy sal so oop in die van die dag en in die koue van die nacht. Ek sal omstraf maar niet vir hom alleen nie, ook sy familie en sy ambtenare. Ek sal dat al die rampen wat ik beloof het die mensen van Juda en Jerusalem tref. Hulle wou moos nie na my waarschuwings luister nie. Jeremia het toe weer een boek gevat en vir sy sekretaris Barak gesê wat om te schrijven. Hij het alles weer neergeskryf soos dit was in die boek wat koning Joachim verbrand het. Jeremia het echter in hierdie boek nog gedagtes bygesit wat baie soos die ander was.